ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! Lai top slavēts Jēzus Kristus! Sveicināti, dārgie radio Marija Latvija klausītāji! Māris un Olga joprojām misijā, un šobrīd mēs atrodamies Slovākijā, mūsu misijas bāzē kopā ar starptautisko katoļu misionāru organizāciju Kasih House of Mission. Un šis laiks eh, patiesībā mums eh, liela mēra ir sagatavošanas laiks. Mēs eh, gatavojamies doties dažādas misijas, gan tepat Slovākijā, gan Polijā, gan arī citas tuvākas un tālākas valstis. Un tāpēc es teiktu, ka šis periods mums diezgan interesants, vai ne, Māri? Jā, man patika šī nedēļa, jo šonadēļ mēs uzsvaru likām mūsu šajā mazajā misionāru komandā uz sludināšanas noslīpēšanu. Mums katram tika piešķirta kāda tēma, kas bija jāizlūdz, kas bija jāsagatavo un tad jāpasludina mūsu pārējo komandas biedru priekšā un pēc tam sekoja diskusija, kurā notika šīs uzrunas analīze – Un tādējādi mēs te slīpējamies un mācāmies, un noteikti arī tas, ko mēs šajā laikā esam no Dieva saņēmuši, gatavojot savas, varētu tā teikt, mācību runas, noteikti noderēs arī mums turpmākajās kalpošanās. Bet šajā raidījumā mēs vēlamies padalīties vēstī, ko Olga saņēma, gatavojoties šai uzrunai. Olga, tu esi gatava? Jā, tad neliksim to sveci zem pūra Nu ko, aiziet, esam gatavi klausīties, bet eh, pirms tam lūksim Dievu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Paldies Tev, Dievs, par visu, ko Tu dāva mums. Paldies Tev, Dievs, par laiku. Paldies Tev, Dievs, par ticību. Paldies Tev, Dievs, par dzīvības dāvanu. Un, kungs, Dievs, lūdzu, par katru klausītāju, kas klausīsies šo raidījumu tiešraidē, kas klausīsies šo raidījumu vai caur rādio vai arhīva. Dievs nāc svētais gars par katru no viņiem. Un, kungs, Dievs, es lūdzu Tavu svēto garu, lai tas nāk par katru un paliek un nes augļus. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Mārija, evangelizācijas zvaigzne, lūdz, lūdz par, par mums, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen. Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. Dargo klausītāji vēlos dalīties kādas pārdomas ar tevi, bet vispirms es gribu tev pajautāt, un tu vari atbildēt savā sirdī, kā tu domā, kāpēc Jēzus nāca? Kā tu domā, kāpēc Jēzus nāca? Varbūt tu vari atbildēt, jā, Jēzus nāca, jo Dievs mīlēs pasauli, vai lai mūs glābtu, varbūt mārim kādas pārdomas, kāpēc Jēzus nāca? lai atklātu mums tēvu? Jā, un patiesībā visas šīs atbildēs ir pareizas, un esmu pārliecināta, ka tavas atbildes, ko tu esi savā sirdi pārdomājis, arī, dārgo klausītāji, ir pareizas. Bet vēl viena lieta, kāpēc Jēzus nāca, ko mēs varam lasīt arī Bībele, ko Jēzus pats teicis ka viņš pats ir nācis, lai mums dotu dzīvību un dzīvību pārpilnība. Mēs to lasam no Jāņa evangēlija desmitas nodaļas desmita panta. Ļoti viegli iegaumēt Jāņa evangēlijas desmitā nodaļa, desmitais pants. Zaglis citādi nemaz nenāk kā vien, lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārpārēm. Jā, tad dzīvība pārpārēm vai dzīvība pārpilnība ir tas, kāpēc Jēzus nāca. Nāca šeit ir zemes, un tāpēc šodienas tēma, par ko es vēlos runāt, ir Tu esi aicināts dzīvībai. Tu esi aicināts dzīvībai bet kādai dzīvībai tad mēs esam aicināti? Dargo klausītāju, tu droši vien zini, ka šobrīd virs zemes dzīvo astoņi miljārdi cilvēku. Un viņi visi ir dzīvi, proti viņi kūstas, viņi ēt, viņi guļ, viņi elpo, viņi pārvietojas. Vai tad viņi nav dzīvi? Par kādu dzīvību tad Jēzus runāja? Vai pat par šo dzīvību, kas dota cilvēkam kopš dzimšanas. Un, lai atbildētu uz šo jautājumu, es vēlos tev pastāstīt savu pieredzi, jo lielāku daļu no savas, savas dzīves es biju katole, un joprojām esmu, bet es gāju uz baznīcu tikai divreiz gadā, un Dievs nebija prioritāte mana dzīve – un eh, es ikdiena nelūdzos, un man likas, ka par kristietību, par katoļu ticību es zināju visu, un patiesība man nebija interesanti eh, vairāk iedziļināties tajā, un es sāku meklēt citas pieredzes, cik citas prakses, arī austrumu prakses, bet es piedzīvoju dziļu depresiju, lielu depresiju mana dzīve, un es biju ļoti zemu savā emocionālajā dzīve, man bija ļoti slikti, un pirms 12 gadiem, es, tie bija svētki, tie, tā bija popolu svētdiena, es, kā, es aizgāju uz baznīcu, un tajā brīdi baznīca svētē mise, Dievs man ļoti pieskaras, es sajūtu viņa mīlestību, kas esmu mīlēta un kā es esmu dzīva. Un beidzot man parādījās prieks dzīvot. Un tā ir tā dzīvība, par ko Jēzus bija runājis. Es esmu atnācis, lai dotu dzīvību un dzīvību pārpilnība. Un Pēteris sāka Jāņa evangēlijā sestajā nodaļa. Kungs, pie kā gan lai mēs ejam, jo Tev ir mūžīgās dzīves vārdi – Jā, tieši tā. Jēzus mums dod šo dzīvību tagad virs šīs zemes, caur viņa garu, caur viņa dzīvību mums ir dota šī dzīvība. Bet ir kāds paradoks, ir kāda problēma. Mēs bieži vien nākam uz misi, un mēs skatāmies uz lielāko daļu no baznīcas, un tāda sajūta, ka mēs esam bez dzīvības. Mēs esam saskumuši, noskumuši, mūsu sejas attēlu, it kā mēs būtu kāda cietuma. Un es vēlos pastāstīt par kādu filozofu, ko viņš bija teicis par kristiešiem. Un šīs filozofs ir 19. gadsimta filozofs Nīča. Varbūt esi dzirdējis par šādu filozofu klausītāju. Viņš ir slavens ar šādu frāzi – Dievs ir miris – Viņš to bija pasludinājis, Dievs ir miris. Un patiesībā, lasot, ko viņš bija teicis, liela mēra šo viņa secinājumu izraisījusi kāds novērojums. Viņš novēroja kristiešus, un viņš izteicas pat, ka viņu sejas neizskatās, it kā viņi būtu atpēstīti. Un patiesība viņš savā dzīvē iespējams nesatika nevienu kristieti, kurš izskatītos atpērstīts, kurš izskatītos dzīvs. Un bieži vien tāpēc arī pasauli kristieši varbūt ieļauno, jo viņos nav dzīvības, viņos nav mīlestības. Bet varbūt arī citādi. Nesen es eh, klausījos kāda sievietes liecību, kā viņa nāca pie kristietības. Viņa stāstīja, ka viņa gāja bieži uz kādu kafejnīcu, kur bija pārdevēja, kas izrādās bija kristiete, un šī sieviete, kura stāsta liecību, viņa stāsta, ka kaut kas bija īpašs ar to pārdevēju. Viņa jūta tādu mieru, tādu prieku un mīlestību no šīs sievietes – Un galu galā izrādījās, jā, ka viņa ir kristiete. Un jautājums mums ir, vai es esmu dzīvs, vai es nesu šo dzīvību, vai mana seja izskatās tā, ka esmu pērstīts. Vai es bieži vien priecājos, kad es eju uz baznīcu, bet kad es izēju no baznīcas, kad rutīna sākas, ikdiena sākas, mani vairs nav dzīvības. Un es vēlos tev, dārgo klausītāji, uzdot šos jautājumus, lai tu varētu pārdomāt sava sirdi, vai es esmu dzīvs, vai tas, ka Jēzus nesa dzīvību un dzīvību pārpilnība, attiecas arī uz mani, vai es esmu dzīvs ne tikai, kad ir kāda slavēšana, lūkšana, bet arī sava ikdiena. Lai tev palīdzētu, es vēlos tev dot dažus kritērijus. Un šos kritērijus es vēlos balstīt uz dzīvības definīciju. Es vēlos šoreiz izmantot definīciju dzīvībai, kas ir zinātnīska definīcija. Dzīvība ir stāvoklis, kas atšķir dzīvniekus un augus no neorganiskam vielam un tiem ir spēja augt, vairoties, funkcionāli darboties un nepārtraukti mainīties pirms nāves. Un es vēlos novienkāršot šo definīciju, tad dzīvība ir augšana un auglīgums. Dzīvība ir augšana un auglīgums. Un šos divus kritērijus es arī vēlos tev iedot, dārgo klausītāji. Tad pirmais ir augšana. Vai es pieaugu attiecības ar Dievu? Vai tu audz Dieva, vai tu audz attiecības ar Dievu, vai tu vēlies lūgties, vai tu vēlies lāsīt viņa vārdu, vai tev ir izsaukums pēc Dieva, Un tas nozīmē, ka tu audz viņa, ka tavas attiecības ar viņu pieaug. Un otrādi var gadīties, ka tu zaudē šīs attiecības ar Dievu, ka tev negribas lūgties, tev negribas, um, negribas lasīt bībeli, ka tu labprāt sēdētu, skatītos kādu filmu vai sēdētu YouTube, skatītos kādu video, tu labprāt dari to, bet tu negribi ar Dievu augt. Tad pirmais kritērijs - augšana. Vai tu audz attiecības ar Dievu? Un otrais kritērijs ir auglīgums. Varbūt atceries tu šo stāstu par šo pārdevēju kafejnīca. Viņas dzīve bija auglīga, pat neapzinoties, vienkārši ar savu klātbūtni – viņa spēja vēst cilvēku pie Dieva, bet vai tava dzīve vēd citus pie Dieva? Vai tās, ko tu runā cilvēkiem, vai tas nes dzīvību? Varbūt otrādi, tas nes negativitāti, šaubas, bailes, pārdzīvojumus vai pat nāvi. Vai tu vēd citus cilvēkus pie Dieva? Vai tev ir vēlme, lai citi tavi draugi, kolēģi, kaimiņi, paši tuvākie pazītu Dievu? Vai tava dzīve ir auglīga? Varbūt tu esi pamanījis, ka tev ir gan augļi, ka tu vēd cilvēkus pie Dieva, bet tajā paša laikā citas kaut kādas savas jomas – tevi pārņem bailes, tu runā negatīvas lietas, tu dusmojies, tev ir strīdi. Un kāpēc tā var būt? Un ko darīt ar to? Ja tu redzi, ka tava dzīve ir šie negatīvie augļi, ka tu runā negatīvas lietas, ka tev ir šie strīdi, uztraukums, bailes, bailes par nākotni, bailes par finansēm, bailes par studijām, par darbu, par bērniem. Varbūt tavs prāts bieži vien aizmaldas, un tu domā par nākotni, tev ir kādas negatīvas prognozes par šo. Kāpēc tā ir? Un ko darīt? Un es tev vēlos pastāstīt par kādu biblisko principu, un es eh, aicināšu Māri nolasīt pirmo psalmu no 1 līdz 3 pantam. Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāja un paļātāju pulkā nesēž, kam par kunga bauslību prieks, kas pārdomā viņa bauslību dienu un nakti. Tas aug kā koks stādīts pie ūdeņu straumēm, augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst. Ko tas dara, viss izdodas. Paldies, Māri! Un es vēlos pievērst uzmanību trešajam pantam. Tad koks, kas stādīts pie ūdeņu straumēm, un tas nes augļus. Tad, kur viņš stādīts, un viņš nes augļus. Un es vēlos pateikt, ka šeit tāds princips ir tāds. Tavi augļi rāda to, kur tu esi stādīts. Tavi augļi norāda uz to, kur tu esi stādīts, kur tavas saknes ir un kas tevi baro, ar ko tu barojies. Jo mēs zinām rakstu vietu par to, ka Jēzus saka, ka jūs pazīsiet koku pēc viņa augļiem. Un tagad ir rudens laiks, mēs daudzi laikam esam bijuši kādos laukos, lasījām ābolus, bumbierus, un, un tu droši vien zini, ka nevari lāsīt ābolus no bumbieru koka vai no plūmēm vai no kiršiem. Ābolus un noteikti šķirnes tu lāsīsi tikai no āboliem. Un līdzīgi arī garīgajā dzīve, ja tu nesi stādīts pilnīgi – Jēzu, ja tev visas saknes nav Jēzu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība, tu nevarēsi nes dzīvības augļus. Un tas, ka tev ir negatīvi augļi, tava dzīve, kas jau minēju strīdi, uztraukums, bailes, tas norāda uz to, ka tu sakņojies kaut kur, kas nav Dievs. Tu sakņojies kaut kur, kas nes bailes, kas nes uztraukumu, kas nes agresiju. Un mēs dažreiz mūsu dzīves varam būt ar tādu dalīto sirdi. Mēs daļēji esam iesakņojušies Jēzu, bet daļa no mūsu saknēm ir kaut kur citur. Un mēs lāsam Bībelē, ka Dievs saka: izvēlies dzīvību Dievs saka, izvēlies dzīvību arī tev šodien, dārgo klausītāji. Bet tas nenotiek automātiski. Tev jāizvēlas, tev jāizvēlas, kur tu vēlies sakņoties. Un arī sava dzīve, kad es atgriezos, es piedzīvoju to dzīvību, ka es, es sajūtu, ka es beidzot esmu dzīva, un cik skaisti ir pasaule, un cik Dievs ir mīlošs. Bija un joprojām paliek kaut kādas manas dzīves jomas, kur man vajadzīgs Dievs un kur man vajag sakņoties ar vien vairāk Dieva. Un vēlos pastāstīt par kādu gadījumu. Viena mana pazīstama meitene, viņa stāsti atceros, ka viņa Viņa brauca uz Panamu, un viņa ir bioloģe. Viņa brauca pie kādas draudzenes vai drauga, un viņa stāstīja, ka viņa bija sajūsma par Panamu, par šo bioloģisku, šo botānisku daudzveidību. Tur tik eh, skaisti augi, tik skaisti neparasti koki. Viņa stāstīja atceros par kādu koku, par viena koka šķirni, un eh, šim kokam gandrīz visas saknes ir ārpus zemes. Tā kā visas saknes gandrīz ir uz virsmas. Un šīs koks, tā var teikt, viņš staigā pa mežu. Tad viņš var izvēlēties īsto vietu, kur viņam augt kur viņam tad apstāties, un viņš izvēlē šo vietu, un tad, kur perfekti apstākļi viņa augšanai. Un tad viņš aiziet uz šo vietu, un tad viņš tur atrodas, kamēr viņš neizdomā, ka vajag meklēt citu vietu. Un, dārgo klausītāj, es tev vēlos pateikt, ka Jēzus ir izcila, ideāla un perfekta vieta, kur sakņoties un augt. Un, dārgo klausītāj, es to varu pateikt, ka tu vari arī būt šīs koks, kas var izrauties no šīs negatīvas augsnes un pamainīt šo vidi un iesakņoties Jēzu Kristu, kas ir ceļš, kas ir patiesība un dzīvība, un kas atnāca, lai dotu dzīvību un dzīvību pārpilnību. Dargo klausītāji, aicinu tevi pavadīt kādu laiku lūkšanam. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Kungs Dievs, mēs nākam pie Tevis ar pazemīgu sirdi. Dievs, mēs lūdzam piedošanu par to, kā atļāvam mūsu sirdī sakņoties negatīvas lietas. Un, argu klausītāju, tu vari pieminēt šajā lūkšanā, kādas ir šīs negatīvas lietas, kas tevi satrauc un nomāc visvairāk. Šis lietas var būt bailes, kāda sāpes, nepiedošana, dusmas, Dievs lūdzu piedot, ka mēs ļāvam savai sirdī būt sadalītai, ka mēs meklējam prieku Tevi, bet tajā paša laikam ļāvam mūsu sirdī sakņoties visas šīs lietas. Dievs lūdzu piedot. Un Jēzus Kristus vārdam mēs izvēlamies – sakņoties Jēzu, Jēzu Kristu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs atdodam visas savas raizes, bailes, dusmas, visas šīs lietas, un tu, dārgo klausītāji, vari pateikt Tev, Jēzu Kristu, jo tu esi par mums nomiris pie krusta lai dotu mums šo dzīvību. Un tagad mēs saņemam pretī visam šim negatīvam lietam, kungs Dievs, tavu dzīvību, lai nestu to tālāk, lai pašiem izdzīvotu, bet lai dotu padzērties šo dzīvo ūdeni mūsu tuviniekiem. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdam. Amen. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Paldies jums, dārgie radio klausītāji, par atbalstu Radio Marija Latvija pastāvēšanai. Esiet svētīti un lai Dievs jūs bagātīgi svētīs, samīļo, piepilda ar savu svēto garu – un lai Dievs ir klātesošs ar savu svētību visās jūsu dzīves gaitās. Kopā ar jums bijām mēs, Māris Veliks un Olga Velika. Izskanēja raidījums Veliki misijā!